Angelas parodė man gyvybės vandens upę, tvaskančią tarsi krištolas, ištekančią nuo Dievo ir avinėlio sosto. Aikštės viduryje, tarp upės atšakų, auga gyvybės medis, duodantis dvylika derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tinka tautoms gydyti. Nieko prakeiktino nebebus Mieste stovės Dievo ir avinėlio sostas, ir jo tarnai garbins jį. Jie regės jo veidą, ir jų kaktose bus jo vardas. Nakties nebebus, jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes viešpats Dievas jiems švies, ir jie viešpataus per amžių amžius. Tuomet jis man pasakė – Šie žodžiai patikimi ir tikri. Viešpats pranašų dvasių dievas atsiuntė savo angelą parodyti savo tarnams, kas turi įvykti netrukus. Štai aš veikiai ateinu. Palaimintas, kas laikosi šios knygos pranašystės žodžių. Aš, Jonas, visą tai mačiau ir girdėjau. Išgirdęs ir pamatęs, Aš puoliau po kojų rodžiusiam angelui, norėdamas jį pagarbinti. Bet jis įspėjo. Žiūrėk, kad to nedarytum. Juk ir aš esu tarnas, kaip tu ir tavo broliai, pranašai, ir visi, kurie laikosi šios knygos žodžių. Dievą garbink. Jis sako man, neslėp pranašiškų šios knygos žodžių, nes laikas trumpas piktadarys toliau te daro piktadarybės, kas susitepęs te susitepa dar labiau, teisusis toliau te vykdo teisumą ir šventasis dar te pašventėja. Štai aš veikiai ateinu, atsineždamas atlygį ir kiekvienam atmokėsiu pagal jo darbus. Aš esu alfa ir omega, pirmasis ir paskutinysis pradžia ir pabaiga. Palaiminti, kurie įsiplauna savo drabužius, kad įgytų teisę į gyvybės medį ir galėtų įžengti pro vartus į miestą. O laukia lieka šunys, burtininkai, palaidūnai, žudikai, stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro. Aš Jėzus, pasiunčiau savo angelą jums tai paliudyti apie bažnyčias. Aš esu Dovido atžala ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė. Ir dvasia, ir sužadėtinė kviečia, ateik. Ir kas girdite atsiliepia, ateik. Ir kas trokštate ateina. Ir kas nori, tesisėme dovanai gyvybės vandens aš pareiškiu kiekvienam, kuris klauso šios knygos pranašystės žodžių. Jeigu kas prie jų ką pridės, Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje negandų. Ir jeigu kas atims ką nors nuo šios pranašystės knygos žodžių, Dievas atims jo dalį nuo gyvybės medžio ir šventojo miesto, kurie aprašyti šitoje knygoje. Tas, kuris šitai liudija, sako – Taip, aš veikiai ateinu. Amen. Ateik viešpatį Jėzau. Viešpatis Jėzaus malonė su jumis visais.